Yobu esura ya makomingasha tu na mkaga Eliu agenderera agambate Unyegumisirize kake nkuoleke nubona oruo kubanki aina ebikugambira ruhanga nina magezi garai ndakoleka okwo mutonzi wange abamurungi mazima ebigambo byange tibishuba inye akuli omumaisho ndi mumanyi leba ruwangaye no bushobora tagaya muntu aina magezi gangi no bushobokerwa ababi tabaleka kurora kyonka abagingizibwa abaramulira abarungi tabanagirana nabo aba obukama bakunirwa ebiro byona kaba kubabali omumpingo nena kuzika bezingerera Aho aboleka ebikorwa byabo n'entambara zaabo okubaina eikuru abaragira kuuliriza mara abataisa okufakara kaba muulira bakamukolera oburura bwabo buramuka bagwa omumirembe kyonka kabanga kumuulira baitwe mbanda bafa batamanyire abatati na ruwanga baikara banigaire tibamutakira kaba juna orobaba bakomirwe bafabali basigazi noburora bwabo buhera omubujanga abali omunaku abarokoza enaku zaabo enaku nizozi begesa okumuulira nawe akakwiya omunaku yakuteeka ahe yagaruire ya atali kufunda nebya kulya byawe bishajubisha chunka oyitaize omu kuramura abafakale naye wenoramurwa okwo usaine oyirinde rushwa etakunaga anga itunga kukuwa bisa okutaka kwawe kwa kumara kukwiya omunaku namani gawe gainekyo gakujuna otegomba izoba kalitobera oru amanga gasirika gakawao uyirinde otalifakara ekyo nikyo waronzireyo kushaga amashase ijuka obushobora nobukuru bwa ruwanga omwegesa nkawenene nowa nowa ayamuragirire omuwanda anga ayakugamba ati waitu bashobya Ijuka omusingize arwe bikorabye ebyo nibyo abantu batura nibaoya Buli muntu abibona ayemiri harai Leba ruwanga mukuru kyonka kitumumanya orubara rw'emyaka ye tiruwenjuzibwa kubaruwanga niwe aiya amaizi omuitaka akagayindura ruho rwenjura ebitui ebyo ebandura egwa eri nyingi omubantu aliwo ayakumanya oko ebitwi bibamba eiguru nenkuba ezisharukira mbali atura leba anaganaga endabyo zimuzingora airaguza nenyanja engundu harukuba ebyo nibyo aramuza amahanga nibyo aesa abantu ebyakulya bingi endabyo ziri omubushobora bwe aziragira mbali ziratera enkuba emanisha okoruwanga abayo niwe atamwa entambara